Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Vai se despindo, deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa. Essa menina mete muito gostoso, dá pra ver que ela gosta do que faz. Novinha, safada e simpática. Deixou o Kevin com gosto de quero mais vai, a bola pro pai, vai novinha, vai. vai. Descendo, vai. descendo, vai, a bola pro pai, novinha, vai. Descendo, descendo, vai, a bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, descendo, vai, a bola pro pai, novinha, vai. Descendo, a mãe quis prender demais sua filha e virou controle sem pilha. Pra que foi maltratar a menina? E hoje de maior quer Kevin cria. Vai, é bola pro pai, vai novinha, vai. vai. Descendo, vai. descendo, vai, é bola pro pai, novinha, vai. Descendo, descendo, vai, é bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, descendo pai. Chama. Novinha vai descendo. Chama. Chama. Chama. Chama. Chama. Chama. Chama. Chama. Chama. Chama. Chama. Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Vai se despendo, deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa. Essa menina mete muito gostoso, dá pra ver que ela gosta do que faz. Novinha, safada e simpática. Deixou o Kevin com gosto de quero mais. Vai, a é bola pro pai, vai novinha, vai. vai. Descendo, vai. descendo, vai, é a bola pro pai, novinha, vai. Cristiano vai, a bola pro pai, vai novinha vai. Cristiano, Cristiano vai, a bola pro pai. Quis prender demais sua filha e virou controle sem pilha. Pra que foi maltratar a menina? E hoje de maior Kevin criar. Vai, bola pro pai, vai novinha, vai. vai. Descendo, vai. descendo, vai, bola pro pai, novinha, vai. Vai, a novinha vai Descendo, descendo, vai A bola pro pai, novinha vai Descendo, vai. E aí, legenda funk, original